Tema da li smo spoznali svog gospodara. Mnogi ljudi, muškarci i žene, stari i mlađi, pametni i ludi, školovani, neškolovani, odlikovani, i neodlikovani, sa dunjaličkim nekim odlikama, živi, a nisu spoznali kojim je gospodar. Na dunjaluku su a ne znaju zašto su na Dunjalku. Ne znaju koji im je dao priliku da žive, koji im je dao tako lijep izgled, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, halakale insane fi ahsani takvim, ne znaju od koga uživaju blagodati zdravlja, vida, sluha, od koga uživaju uživanja koja su samo prividna uživanja na ovom dunjaluku, mnogi ljudi ne znaju, nisu spoznali od koga ovo sve dolazi. Pa to prepisuju raznim stvorenjima koje Allah Đelešanu stvorio, za koje kaže, kaže jesu oni stvorili ili su oni sami stvoreni, Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Međutim, ljudi nisu spoznali svoga stvoritelja, Allah Đelešanu kaže, Ja ihun nas ubudu rabbekum ulazi halakakum min qablikum, lalekum tetakun. Kaže, o ljudi, pokorni, pokorvajte se samo Allahu Đelešanu, božavajte samo Allaha Đelešanu, oni koji je stvorio vas, a i on je prije vas, lalekum tetakun, da biste vi bili bogobojazni. Šta znači da biste bili bogobojazni? Da bi se čuvali grijeha, a činili ono što je vaš gospodar koji vas je stvorio, naredio vam, da bi živjeli na dunjalku sa salametom i sa mirom, a da bi ušli u džennet Allaha Azza veđel koji je pripremio za svoje dobre robove. Međutim, inoč tome što ljudi na dunjalku neki lijepo žive, neke praznine u svome životu, u svojoj duši, u svome srcu, ne mogu ispuniti dunjalukom. Jer dunjaluk je ono što zasiti tijelo, a dušu ne može. Kaže u jednom izgovoru svom šejh Ibn Kajim al-đevzi, kaže imaju pukotine i dešavaju se i budu pukotine u srcu čovjeka i u duši čovjeka koje ne može ništa ispuniti do obraćanje samo Allahu azzaveđalu. Kaže prazninu u duši i u srcu ne može ništa ispuniti do druženja sa Allahom azzaveđalu tugu i bol i ne da će na dunjalu ko ne može ništa ispuniti i dati čovjeku osim predavanja Allahu Azza ve Džel, kaže ovaj šejh kaže u drugoj izreki da bi bili sretni i spoznali svog gospodara kada, kada ljudi budu bježali i išli tražeći dunjalu fi tražte Allahovo lice Kada ljudi budu trčkali za dunjalukom, vi tršte Allahu azza azzaveđel. Kada ljudi budu se htjeli družiti sa najbližim, vi se družite sa Allahom azza azzaveđel. I kada ljudi traže od dunjalučkih vladara, vi tražite od vladara nebesa i zemlje. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye, rahmehullahi ta'ala alaihi, kaže miskini, siromasi, umrli su, kaže, a misle da su bili bogati. Otišli su s ovog donjaluka, donjaluka, a nisu najljepše i najslađe na njemu okosili. Pa pitaju šef, šta je to najljepše i najslađe na donjaluku? Kaže, ljubav prema Allahu azze azzeveđel. Kaže njegov učenik Ibi Kajmel Dželzi, Tatari su zatvorili moga šeha u Damasku tvrđavu. Došao sam i počeo sam da plaćim I kaže mu šeh, vidi šta te je zadesilo. Zatvorili su te. Kaže, ti ne razumiješ, mladiću, nemoj da plačeš. Zatvoren je i zarobljen je onaj koga su njegove strasti zarobile. Onaj koji nije spoznao Allaha azza ve džel, zbog toga što su ga njegove strasti zarobile. Onaj koji nije spoznao svog gospodara zbog toga što ga je vrtlo dunjaluka koji je dat šetanu kao oružje da se bori protiv mu'mina zarobio. Pa zato ljudi koji su pametni, koji Allah Đelešanu poziva njihov razum, ja ulul bab, ja ulul absar, o razumom obdareni, o dalekovidni, pozivaj, pozivaj Allah Azzeveđel da upoznaju svoga gospodara. Normalno da će čovjek prvo izučavajući jednoću i tevhid Allaha Azzeveđel, najprije to i najprioritetnije to da se uči kako kažu kako kaže Uleman najprioritetnije da se uči tebi da se spozna da jedino Allah azza ve džel obožava se u tevhidu rububije u luhije u afi esma i vesifat u njegovim imenima i svojstvima a iza toga direktno upoznavanje sa Allahom azza ve džel možete zamisliti koje je direktno upoznavanje sa Allahom azza ve džel To jeste namaz. Sa namazom upoznajemo Allaha Azza ve direktno. Ulazimo kod Allaha Azza ve direktno. Pa kaže jedan šejh, klanjao sam kraj nekoga čovjeka, rekao je Allahu ekver i plako je puno u namazu. Na filu je klanjao. Poslije ga pitam, šta te je rasplakalo? Kaže, rekao sam Allahu ekver, Allah je najveći. A stvarno ja sumnjam da je kod mene Allah Đelešanu najveći. Ja sam sumnjam da je istina ono što sam rekao da je Allah Azzeveđan najveći. Pa zato braću sama riječ esala, namaz. Allah subhanahu wa ta'ala kaže eqimu sala. Samo u jednom ajetu kaže sali, klanjajte namaz. A u svim ostalim ajetima kaže uspostavljajte namaz. Šta to znači? Znači namaz nije ispravan ako hvale neki, fale neki u njemu rukuji, poput hušuva. Allah Đelešanu zove namaz, kaže isto što kaže Allah Đelešanu u suri Azab, Inna Allahe wa melaikete u ljusallu alen nebiji. Salah. Spas. Salavat. Salavat. Kaže, o, kaže, ve Allahove melaike etev salu nebi. Kaže, Allah i meleki donose salavat na poslanika nebi. Kaže, ja i herlazina ameru salu alehi ve selimu teslima. O vijenici, pa i vi donoste salavat na Allahova poslanika i pozdravljajte ga. A u drugom ajtu Allah azzeve zel kaže, u istoj suri kaže, hu herlazinu sali alehi ku melaike etehu. Kaže, on je onaj koji donosi salavate na vas i meleki i Allah i meleki li juhriđukum juhriđekum mine zulumati ila nur i Allah Đelešanu vas izvodi iz tmina na jedno svjetlo Allah za kaže ila, ila nur wa kane bil mu'minine rahima a prema mu'minima je milosti dalje Allah Đelešanu kaže inne salate kane al mu'minine kitabe mevkuta u sura Nisa. Kaže, mi smo vjernicima naredili da namaz obavljaju u njegovo pravo vrijeme. Da bi upoznali svog gospodara, primjer ćemo navest dunjalučkih stvari. Prvo, sabah namaz, da nam neka firma ponudi veliki biznis, ali moramo ujutru to obaviti u četiri sata, I veliku nam svotu novca ponudi. Koliko bi ljudi bilo pred vratima te firme ili pred kapijom te firme. Da na, trebamo, kada trebamo otići nekom direktoru ili u općinu ili negdje gdje bilo u kanton ili u federaciju, pa trebamo kod nekog ministra opremimo se lijepo, a on nas naruči u 12 sati, a mi smo u pola 12 već kod ministra. Jer nam treba dunjaluk. Jer A kada treba namaz, onda to može da se i odgodi. Allah Đelešanu može čekati. A ministar ne može čekati. I tako se ne upoznaje tvoj gospodar. Allah Đelešanu kaže فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُمْ Paste, braće, ovdje jedino Allah Đelešanu kaže teško klanjačima. Nije onima koji su poslani teško klanjačima. Što je ovdje rekao? Favailu pa li musalli. Znači, oni koji klanjaju, ne mora znaš da je njihov namaz primljen. A kad kaže kamu salate, traže od tebe sve ruknove. Pa u arabskom jeziku znači, kaže teško klanjačima. E sad što teško klanjačima ova riječ? Što je ovdje samo upotrebno kao pitanje namaz? Zato što ovi nisu ispunjavali, šta? Šta kaže Ibn Abbas? Prvo, kasnili su sa namazom. Drugo, nisu imali hušu, a u namazu. Treće, sastavili su namaz bez razloga. A ovaj vejl, dolina, to je, kaže, dolina koja je, kaže, puna akrepa i zmija u džehennemu. Dolina koja je puna akrepa i zmija. Da li je, braćo, ako hoćemo poznati svog gospodara na dunjalku, i na ahiretu, onda moramo imati ključ koji se otvaraju vrata dolaska do tvojeg gospodara. U jednom hadisu koji bilježi imam Tirmiz u svom sura Ahmedu, u svom ustaru, kaže poslanik, kaže Miftahu džemnati es salah. Ključ za džennet je namaz. Znači, ko će da dobije džennet, mora klanja namaz. Ko će da upozna svog gospodara i da mu bude sa njim zadovoljan, mora, mora klanjati namaz. Drugom hadisu koji bilježi imam Hindi u svom jednom dijelu, kaže poslanik sa svom stu, namaz je stup islama. Ko, ruš, kare, ko nema namaza, ruši islam. Ko nema namaza, ruši islam. Koliko danas muslimana, zovu se muslimani, kažu da su muslimani, a ne kladaju namaz, a kažu da pomažu islam. Misle da novcem mogu kupiti Džennet. Vidite kako se pomaže islam, kako se gradi islam. Gradi se prvo šehadetom pa onda namazom. Tako se pravi stubovi osnova, osnova islama. A osnova kao što stoji u hadisu islama jeste namaz. Dalje, braćo ko hoće da upozna svog gospodara, on bude sanji zadao da uđe u džennet. Hadis koji bilježi imam Nesai u svom sunanu petom tomu, osmi hadis, kaže da jedne prilike poslanik sa svom držao hudbu ashabima. I kaže, وَلَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ وَلَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ وَلَّذِي نَفْسُ بِيَدِهِ Tako mi onoga učuje ruci moja duša i ponovio to salasa merat tri puta. Pa je kaže poslanik sa svom zaplaku ispustio svojemu bare klice i digo ga, kaže, a ono je svjetlo. A i mi smo počeli jecati, a ne znamo što poslanik jeca. Pa je kaže digao svoje lica, ono nam je bilo dražno od horosanih djeva. Pa kaže, tako mi Allaha, ko bude je klanio namaz i bude davo zekijat i postio mjesec Ramazan i išao nahađa koju mogućnosti na sudnjem danu će mu se reći uđi u džennet bi salami, sa salamom. Dalje, braćo, <clears throat> da spoznaju koji su spoznali oni prije nas, govorili na hadisu o debu Hurere, a hadisu u sahima Buhari muslimu, da je došao neki beduji i došao je i pita ko je Muhammed sallallahu alaihi veseleme. Kažu, uprli smo u, u Muhammed sallallahu alaihi onaj čovjek sa bijelom odjećom. Pa je došao i rekao, kaže Muhammede, kaže, reci mi, kaže, jel te Allah Đelešanu poslao sa istinom? Kaže, jest vallahi. Jel Allah Đelešanu kad je digao nebesa prostro zemlju i postavio, usalio brda? Kaže, jest Allah. Kaže, tako mi onoga koji je kad je te poslao s istinom, digao nebesa, poravnu zemlju nam učinio skladnu i usadio brda da de, zemlja da nas ne odnese gravitacija. Jel ti Allah Đelešanu naredio pet namaza u toku dana i noći? Kaže, Allah jest. I opet ponavlja tako ti ono koji te je poslao s istinom, koji je uzdigo nebesa, poravno zemlju, posadio brda, jel ti Allah zršava redio zekad? Kaže, vallahi jest. Kaže čovjek, kaže, vallahi ja na tu, neću ništa dodati od uze, znači to tam nije bilo, znači, drugi propisalo hadisu, ne ima posta, a u drugoj hadise dodaje da ima i post i hađu. Pa kaže, vallah, ja znam da je to istina i neće na to ništa dodati i oduzeti i otišao je čovjek. Kaže poslanik, salallahu alihi veselame, ako ovaj čovjek bude rekao istinu, vallah, ilah, je zidu enku šejhan, da neće ništa ni dodati ni oduzeti, gledate džanetliju ljudi. Hoćeš spoznati svog Allaha, vidite Bedoina, koji je došao samo pita od ove stvari i je spoznao šta je njegov šta su njegovi temelji vjeri, usuli vjeri. I otišao i poslanik mu garantuje od Allaha Đelešanu garancijom da će inšala u tala ući u džennet. Ako neko hoće da spozna svog gospodara, a da Allah Đelešanu voli, pa imamo koliko god hoćete hadisa na tu temu, kako će nas Allah zavoliti i kako ćemo spoznati svog gospodara bez viđenja? Pa kada je Abdullah ibn Mesud sunila Rasulallah sallallahu alihi veselame, e, e habu ameli ila Allah ta'ala, koji je djelo najdraže i najviše voli ga Allah azza ve džel. Kaže, es salatu ala vaktiha, namaz u njegovo vrijeme. Kaže, thumme ejun, koji posli, kale birru validejni, dobročinstvo prema roditeljima, kale thumme ejun, kaže, koji posli, kaže, el džihadu fi sabili lillah, borba na Jalla wa ala putu, Braćo, jedne prilike Osman, radi Allahu anhu, hoće da pokaže ashabima kakav je bio abdest poslanika sa svom, kaže i abdestio se onako kako je se obdatio poslanik, sallallahu alihi vseleme, pa kaže, sad ću vam reći jedan, jednu, jedan hadis, a ne bi vam rekao da nije Allah Đelešanu objavio suri Bekare, oni koji budu krili znanje, da će prokleti Allah, prokleti i melec oni koji imaju pravo da proklinju. Kaže, rekao je Resul sallallahu ve veseleme, ko se, kaže, bude pravilno abdestio i posle toga klanio dva rakijata, a samo bio skrušao namazu, razmišljao samo na Allaha azza ve želu, kaže, Allah Đelešanov će mu sve grijeho prostiti. Odnosi se na, u šerhu ovoga hadisa, u Fethul Bari i šerhu muslima od Neveja kaže da se radi ovdje o malim presima. Dalje, kada je u pitanju namaz i upoznavanja Allaha Azzeve Đel, Allah Đelešanu prijeti, pa ćemo kratko spomenuti, Allah Đelešanu kaže, kaže, kaže, vama edrake me sekar. Kaže, da li vi znate šta je sekar? Mjesto sekar. Šta je mjesto sekar? Pa kaže, la tukti wa la tever. Nikog on neće poštijeti. Znači sve će drobiti. Kaže ulema, sve u sekaru se kada drobi kosti, sve se drobi, odvaja se i drobi se. Pa Allah Đelešanu kaže samo za, pazi, za ovog čovjeka, Velidova, Haludova oca Velida, da će njega staviti u sekar, a i on nije bio od kanjača. Pa onda kaže u istoj ovoj sunimu, Defir, kaže, Allah Đelešanu da će ući dženetlije u dženet, dženemlije u dženemlije, pa će pitati dženetlije, dženemlije, male, malekum, kaže, kaže, šta vas je to dovelo? Ma seleke kum fi seka, ma seleke kum fi seka, kalu, šta je prvo rekao? Rekli su, prvo će reći, lemneku minel musalim, nismo bili od onih koji klanjaju nama, koji su klanjali namaz. Vala jutimu miskin, wa nahudu mal hajdin, wa nukezibu bijevmi din, Ata je tamo neki. Kaže, četiri stvari su radili. Prvo, prvi oni su bili klanjači. I ovo je najveći dokaz da će u džehennem oni koji ne klanje namaz. Drugo, nisu hranili ni skina. Tu bi našli, kako kaže Allah, Allah poslani da će Allah reći na sunjem danu, Boži robe, kaže, što, kaže, što, onaj, kako stoji u hadisu, kaže, bio sam ja gladan, a time nisi nahranio. Pa kaže, kako ćete nahrani gospodar, ti gospodar nebesa i zemlje u tebe sve rizice. Jel taj, taj bio gladan, a ti ga nisi nahranio. Vidite, jedna kategorija otak su miskini. I Allah Đelešanu kaže u suri Teube kada je na osam kategorija on Allah Azove Đel podijelio one kojima daje se zekljad i sadaka kaže inne me sadaka tu fukara i ol me sakini. Sadaka pripada fukarama koji su gori od miskina koji nemaju ni večere, a miskini koji imaju možda za dva, tri dana, njima prvo sadaka pripada. Međutim, šta dalje? Kaže, ona hudu mal hajdin, mi smo se igrali s onima koji su se igrali i koji se zabavljali, jako opasno. Gdje se danas muslimani zabavljaju? Gdje se muslimanska omladna danas zabavlja? Stari se danas u kladioncama zabavljaju, u kafanama se zabavljaju, na selima punim bezvezne priče i lagva se zabavljaju. Omladina se zabavlja u kafićima, u hotelima ili negdje na drugom mjestu ili kraj interneta i kraj televizije. A prolazi je i namazi, jedan namaz ne nekada. Djevojke se zabavljaju sa mladićima po ulicama i ili klupama po ulicama, činje zinaluk i razvrat, Dok Allah Đelešanu Azorđel gleda čak i u zadnjoj trećini noći, koliko ima mladića ili ljudi ili djevojaka koji spavaju na haram način, zinjaluk činje, Allah Đelešanu se spušća na ovo nebo i Allah Đelešanu gleda ljude u svakom momentu, nemaju ni malo stida, nemaju ni malo straha, nisu spoznali svoga gospodara. Nisu spoznali kojim je gospodar Azorđel. Pa kaže četvrta stvar, Nukezibu bije umidin. Smatrali smo lažnim da neće nikad u sudnji dan. Koliko danas nevjernika ima, koliko ne vjeri u sudnji dan, a koliko ima koji se zovu muslimani, a sumraju u sudnji dan i kažu koji se od vratio. A vidite kako kaže Allah Đelešanu da će dobiti ove četiri kategorije će dobiti sekar. Ove četiri kategorije će ući u sekar, u sekar koji će sve drobiti. Pa kaže Allah Azza wa Kaže, fe halefe min barim harfun eda u salate od tebe u šehavat, fe seufe il kamun gajja. Kaže, u suri Merijem, kaže, i njih smijeniše zli potomci, koji namaz ostaviše i za strastima se povedoše, a loša li će oni proći. Ova gaja, ova gaja u Kur'anu na kraju ajeta, kaže mu Fesiri, prvo Ibn namaz kaže da ovo nisu ljudi koji su potpuno ostali namazu već su ostavljali neklanjega u njegovo vrijeme. A ovo gaja je kaže dolina u džehennemu od koje se sam džehennem utječe od njih. Da li su ljudi spoznali svog gospodara pa pravi tolike fulove i takav luksus pravi da se neće obraćati Allahu Azzaveđeli. Neće pasti na seždu Allahu Azzaveđeli. Šta mislite za oni koji klanjaju, a da ne govorimo oni koji ne klanjaju? Kaže u hadisu, kada čovjek klanja, namaz Allah se okrene prema njemu. Ako on nije skrušen, i okrine se o namazu lijevo i desno, Allah Đelešanu se okrene od njega. I kaže, za ti imao neko preći od mene? A u drugom Adisu kaže, njegov će se namaz, ljudi koji klanjaju namaz, nisu spoznali kome klanjaju, njegov će se namaz ako ne bude klanjaju kako treba, isto će taraž biti. Pa će mu se baci u lice i reće, upropastio te Allah kao što si ti mene upropastio, namazu. A kaže, ako bude lijepo obavio, on će se obući lijepo dijelo i dobit za svoga klanjača. Paste. Ona je, kaže, postani se, ko ne klanja sabah i kindi u namaz, propala mu je metak i porodica. Onaj koji ne klanja sabah i kindi u namaz, propala su je metak i njegova porodica. Koliko vidimo samo o ostavljanju namaza, ne klanjanju njegovo vrijeme, vidimo kako je to opasno. Ljudi, ni, ja govorim ovdje o klanjačima neki koji nisu spoznali svoga gospodara. Jedan od tabeina kad su ga pitali kako ti postupaš kada dođeš u namaz. Pogledajte kako je čovjek spoznao svoga Allaha, svog gospodara. Kaže, ja kad stanem u namaz, isto kada sam dao, stao na siratu, Allah je ispred mene, odnosno kaba ispred mene. Non stop sam svjestan da me Allah motri. Kao da poslanik gleda u moj namaz kako ću klanjati. Hoće me vratiti kao ono što je rekao vrati, nisi, vrati se, nisi klanio. Kaže, džennet mi je s desne strane, džehennem s lijeve strane. A melek smrti mi iza leđa. I tu kad upotpunjavam ruknove i sežda onako kako je ispravno. Pa kaže, i opet me u namazu strah, u šuu, imam stušan strah od Allaha za žel. I kad predam salam, opet se bojim da mi namaz ne bude prije. Kad pa takav namaz klanjam i opet se bojim da mi namaz ne bude primljen, kakav je onda naš namaz? Ja to molim Allaha Đelešanhu da nas uputi, napravi put i nam ne budemo skrušeni namaz. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ما بعد Ja ću navesti u ovom drugom dijelu, braće i sestre, primjere samo oniha koji su spoznali svog gospodara. Kaže da je Abad ibn Bishr i Amar ibn Jasir krenuli u neku sa vojskom i bili su na straži. Ni dvojica određeni zajedno stražali. I ovaj jedan kaže, ja ću spavati istražar. Kaže ovaj Amar Bišu, kaže, ja ću spava malo, pa ćeš ti poslijedan. Kaže, ovaj stao na namaz. Klanio je. Počeo je sura, i oni kažu da je to bila duga sura sura surake. I kaže, krenuo je da klanja, a neprijatelji su vrijebali da i napanu kad su nespravni. I ovaj jedan od neprijatelja je opalio strelu i pogodio ga. Kaže, ovaj izvadio strelu i nastavio klanja. I tako ga je tri puta pogodio. Sve dok njegova smjena nije prošla, on je klanio, on je predosela. <clears throat> Kada je probudio Amara, već je bio skoro iskrvario pa u nesvijest. Pa je Amar vidio na njemu slabost, vidio rane kako teko, teče iz njega krv. Pa kaže, Allah ti se smilovu, pa što me nisi pr probudio pod prvom, onaj pogotka stre, pod prvom pogotku streli? Kaže, učio sam jednu suru, bilo mi je žao prekinuti. Pa sam, kaže, klanio. Šta mislite čovjeka koji gađa i mece, a on klanja? Da li ima ovo doba ljudi koji tako postupaju? Ja vam kažem da ima. U toku džihada braća su spostavila namaz. Imam je prošao da klanja. Bilo je tri safa. I počeli su četnici iz daleka da gađaju granata. I počeli su da jedne granate prebacuju, ali je viđeno bilo da gađa safove. Imam nije prekinuo namaz. Počeli su, iza su pogodili, pa s desne strane, pa ispred malo dalje i četvrta granata, tačno imamu, kod nogu pala. Nijedna nije isprotiva. A na, imam nije pre, pregod salam, dok nije naloši namaz. I nije prekinuo namaz. Hoćete nam kaže, braćo, i danas imamo ljudi, znam ja ljude, sam vidio svojim očima, koji su gađali snajpere, a on je prekinuo namaz i ranjavali puške, a nisu prekinuli. Pa zato, zato da znate da ima danas ljudi koji su, ovak i dalje, Ebu Bekr, braćo. Ebu Bekr koji je najviše ispoznao svog gospodara. Sjećate se smrti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa je u onoj bolesti rekao ljudima, interesite Ebu Bekr da predvodi namaz. Da on predvodi namaz. Pa kaže Ajša radijallahu anha, njegova čerka, pošto je to umro u poslanicom njenoj sobi, a ona je to tražila o žena i poslanike pitao žene, najviše voli da umri u ajšijom sobi. Pa kaže, nemoj Boži poslaniče Bekra, on kad stane na namaz, ne može on učiti Kur'an da ne plače. Ovo je spojenta. Ne može on uči Kur'an da ne plače. Ima ljudi koji su još dalje otišli u tim stvarima. Od Ebu Bekra. Ona radi Allah. Najšao putem slučaj i uči moma Kur'an, mladić. I uči suru Tur, početak sure Tur. I dolazi do ajeta Inna azaba rabbike levaqa. Doista će kazna tvoga gospodara sigurno se desiti. Kaže Omer, pa une svijest, pokupili ga, kako mi kažemo, udake i odnijeli ga u kuću mjesec dana, a nije došao se vrata. Omer radi ono koji je spoznao svog gospodara. Ovako su generacije prije nas spoznavale svoga gospodara. Dalje je Talha ibn Ubedullah, došao u svoju bašu i klanjao namaz. I ptica počne po palmi hoda, crkutat. I on u namazu digne pogled prema ptici. Na fila namaz. I kaže, kad je predao salam, moram otići poslaniku, salallahu alihi od seleme, da razgovaram sa njom. Ošao je poslaniku, kada je Boži poslaniče, klanio sam na filu namaz. Skrenula me ptica koja lijepo crkutala ispred mene, Kaže, ja sam, kaže, odvratio pogled od skrušen, izgubio sam skrušnost, a stavio sam pred Allahom, a kaže, ja dajem svoju bašću koja je najbolja. Kažu neki da je bilo čak 2000 palme bašće, da je kada hilja neki 500. Dajem je su na fisa pila. Nadam se da će mi Allah Đelšanu prostiti. Što samo na fili, samo u pogledu krije. Znači, kad, kako je ovaj Ensarija spoznao svog gospodara. Čovjek koji je poginuo u bitki na Siciliju, poginuo je u dubokoj starosti, odnosno umro. Ušao je na brod i umro na brod, sedam dana nisu kopno našli, tijelo mu se ne učutilo. Sedam dana mirisalo tijelo. To prenose u Bidajetu Venehaje. Dalje, braćo, vidio ona radijallahu anu čovjeka kako klanja. I klanja ima dosta ljudi ovako, neko namišlja. Islamišća, pa videli ste šejhove neki, pa pogrtač, pa je ovaj bravo. Kaže Omer, gleda ga Omer, kada vidite ovog čovjeka, da mu je srce skrušeno, bili <clears throat> bi njegove udom skrušeno. Da mu je srce skrušeno, ona ne bi bravo gledala. Bili bi njegove udovi skrušeni. Dalje, Ebu Hureyre radi Allah, Ebu Hureyre koji je najviše od ashaba prenio hadisa. Čovjek koji je bio jedan najčenji ashaba. Čovjek koji je tek poslaniku se sam predružio kada je došao u Medinu. Kažu neki da je to bilo čak i sedmi godine po hiče. Dolazi poslaniku i kaže Boži poslaniče, moli Allaha da primi moja majka Islam, ređa Islam. A pa tvoja se dova ne odbija, demoli da uputi majku. Viš kako sažaljenje imaju djeca prema majkom, niko su mušica. Pa poslanik diže ruku, ruke i kaže gospodar putem u Hureinu Majku. Kad je on došao u kuću, ona već se okupala i uzima, znači uzima abdest i hoće da klanja namaz. Pa je to Ebu Hureinu obradovalo. Dobro, uputio je majku. Mogu je sad tražiti od poslanika šta je htio. Sad ću mogu tražiti od poslanika šta su ti. <clears throat> Rabija Bin 14 godina imao, služio poslanika svojim. Pa traži od njega poslanik, kada de, kad si mi polio tako u naru, mi tako slučaš, da traži nešto od mene. Mogu je tražiti šta je tio, pa kada je, pasta, 14 godina dijete, spoznalo svog gospodara, pa se, ja, se, ja sam se kada odmah koji viće sa sebi, rabija, šta god budeš traži od njelka, znaj da ćeš proći tu. Traži nešto dobro, da hireta. Pa sam došao kada je društvo s tobom, Boži poslanče. Kaže, pomozi pa me sa puno sešti. Međutim, vidite, isti, sve isti, spoznali gospodara, sami su tu. Ljudi odgojeni, Pa kaže Ebu Hrene, vraća se mogu reći gospoda, daj sa para. Da mi Allah dane dinara, dirhima, on neko će mi, neće spasti na bisu, neko, Allah će poslati, neko će mi da. Ne. Već traži nešto što je odgoje tu, spoznaje tu. Kaže, daj sada da zavoli, kako čudni za mene i moju majku, da nam zavoli. A da mi svakoga mumina, odnosno mumina, koji god mumi čudne i mumi mumika za nas da nas zavole, a koga mi, mi vidimo i čujemo za mumina da ga mi zavolimo. Pa kaže Ebu Hureyre, i dan danas niko reći je za nas, a da nas nije zavolio. Jel tako? I mi smo isto tako. Volimo je buhoreru. Ali bitno je ovdje, pojenta je ovdje, šta traži Ebu buhorere. Dalje, kaže Ahnef ibn Kajs. Kaže, učio ja suru Elembija. I došao da ajta lekan enzana ilikom kitabe fi zikrkom efela takilu. Zadnji ajta u prvoj stranci. Mi vam objavljujemo Kur'an, njemu je slava vaša. Pa sam kada tražio, krenuo da tražim gdje sam ja u Kur'anu. Kakvu ja slavu tu imam. Pa sam kada došao do ajeta u suri Enisa, inal munafik ina fi derke esvali mine nam. Doista su munafici na stavom nuđe jedna, ja rekao sam ja nisam drugi. Znam da nisam udru. Kaže, pa sam išao dalje suru Enfal. I došao do suri Enfal, kaže, i dolazim do ajeta inna mal mu'minuna ladzina idha zukirala uvežel kolubum, wa idha tulijeta lehi majatu zare, to je imana. Vala rabinje te veke lumu. Kali zaista su pravi vjerici oni koji se Allah spoje srca za pere, a kad se ajeti uče imam i povećaj na gospodara sa svog osanju. Pa sam rekao, nisam ja ni ono. Pa kaže, dođem ja do ajeta, kaže Allah Đelešanu, wa aharuna tarefu bihim, kaže, haletu amanan salihan, wa ahara sejjen, asallahu en yetube alejhim, inna Allahe kane, inna Allahe gafur rahim. Kaže, a ima, kaže, kaže, a, a drugi su oni koji su priznali svoje grijehe. Kaže, a drugi su, pomnije prvi, pa kaže, drugi su oni koji su priznali svoje grijehe. I oni čija se dobra djela loša izmešala. <clears throat> Nada ti je da se mi Allah Đelšanu smiluje i oprosti. Eho, ovdje sam, kaže. Nada ti se da nam se Allah Đelšanu smiluje i oprosti. Vidite čovjeka koji je ispuznio svog gospodara, nije se ti je oholiti. Tamo stoji, braće, u hadisu, Kaže, onaj koji ne klanja namaz, on mu nije, onaj koji bude klanio namaz, on će mu biti nur i dokaza su i na ono koji ne bude klanio, neće ima nura ni dokaza. Pa onda kaže, a onaj koji ne bude tio klanjati, on će sa četvrcom biti. Sa Faraonom, sa Hamanom, Karunom i Ubeo i E sada što će sa njima četvrcom biti? Bili ko volio da bude proživjen sa ovom četvrcom? Faraon bio oholnije tio Allahu pasta sežu. Pa će Allah Đelešanu u Džehenes provali. Šta je Karun bio? Karun bio ministar, je tako? Šta je bio za vojsku? Nosi ključe, mu nisu mogli nositi vojsku, on je mogli nositi ključe. Pa je Allah, misle da ima silu, ne? Allah je Đelešanuhu će ga kazniti propu, je on je još na dunjalku, on njegov dvora su popravili, tako? Uzem. Haman isto tako. I u Bejim je Halet koji je bio bogati trgovac. Ubio ga poslanik svojom rukom u bitki na bedu. Šta mislite? U hadisu gdje poslanica kaže, uče, kaže, u džehennem, nikad neće izaći čovjek koji je ubio poslanika i kojeg je, čovjek kojeg je poslanik. Salallahu alaihi sallam. Poslamo Bilala koji je bio rob u Mekke. Ovog istoga tirana. Kaže, kad je htio umrti njegova žena, kaže, kaže, jadni li tuge čenara i žalosti i nedaće. Kaže, šta tu ti pričaš? Kaže, tako mi Allaha, reći kaže, blago meni. A ja sad kad govorim blago meni, ja se sutra, kaže, sresti sa Allahom, Jelšanom, poslanikom, ja shavno sa svojim onim. Malik ibn Dinar, njegova žena prenosi i kaže, da je čula kako on uči. Kaže, gospodaru, ti znaš šta nam ike džedan taj džehena. Kaže, kad mi mogu samo znati u kojoj sam skupen ja. Malik ibn Dinar, tabeji, Ali kad bi samo mogu znati u kojoj sam skupini, ja u Zuhennem ili Azdak. Znači, to su ljudi koji su spoznali svog gospodara. Ovdje je pojenta braćo i sestre, da li su ljudi u osnovi spoznali svog gospodara. Jer svakog momenta, svakog trena, svake sekunde idemo nazvan, tako? Da li su ljudi spoznali, da li ljudi treba ići naprijed ka Allahu ili se vraćati? Da li ljudi treba ići naprijed sa imanom ili se opadati, da im opada imanom? Da li trebaju čvrsti biti uvjeri ili da popuštaju uvjeri? Logično je ako je spoznao svog gospodara. Allah Đelešanu kaže وَابُدُ رَبَّكِ حَتَّ يَتِيَكِمْ يَتِيَكِمْ Obožavaj svog gospodara sve dok ti ne dođe neki. Volate mu tune ila ventu muslimun. Ne bojte drugče da umirete. Znači do smrti osim kao muslimani. Poslani su zakali u hadisu inemel amalu bihavati djela se cene prema završetku. Molim da će da završimo na najljepši način da nas uvede u džennet, Amin. da oprosti svim muslimanima na svakom mjestu, da pomogne muđahide koji se bori za njegovu vjeru, da pomogne muslimane koji su ugroženi i da spletke nevjednika vrati nevjednicima i da oprosti nam grijehe na ovom skupu, jer je Allah Đelšanu preko poslanika obeća da će nam oprostiti na neki skupan grijeh, da oprosti nama i našim roditeljima, oni koji su umar, da uputi našu familiju koji se živi, da uputi naše porodice, našu djecu, naše žene. o no me gustaba.